บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดบุนมืยใบบุนมืยใบการเตรียมตัวเดินทาง chuẩn bị đi du lịch chuẩn bị đi du lịch คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว bạn phải xếp cái vali của chúng ta bạn phải xếp vali của chúng ta อย่าลืมอะไรนะ bạn không được quên gì hết bạn không được quên gì hết คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ bạn cần một cái vali to bạn cần một cái vali to อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ đừng quên hộ chiếu đừng quên hộ chiếu อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ đừng có quên vé máy bay đừng có quên vé máy bay อย่าลืมเช็คเดินทางนะ đừng quên ngân phiếu du lịch đừng quên ngân phiếu du lịch เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ nhớ mang theo kem chống nắng nhớ mang theo kem chống nắng เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ nhớ mang theo kính dâm nhớ mang theo kính dâm เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ nhớ mang theo mũ nhớ mang theo mũ คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม bạn muốn mang theo bản đồ đường không Bạn muốn mang theo bản đồ đường không? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Bạn muốn có người hướng dẫn không? Bạn muốn có người hướng dẫn không? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Bạn muốn mang theo ô không? Bạn muốn mang theo ô không? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Nhớ đến quần, áo sơ mi, tất. Nhớ đến quần áo sơ mi, tất. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Nhớ đến ca vát, thắt lưng, áo khoác. Nhớ đến ca vát, thắt lưng, áo khoác อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. Nhớ đến quần áo ngủ và áo sơ mi. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. Bạn cần giày, dép và giày cao cổ. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay. Bạn cần khăn tay, xà phòng và một kéo cắt móng tay คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng. Bạn cần một cái lược, một bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng.